pateiksimies par to, ka jau esam šeit, ka to, ka mums ir dot šī, šī diena, šī, šī žēlstības diena. Tiešām, lai Dievam viss slav un viss gods droši, mēs varam pacelt savus balsus, nekaunēties, arī mēs nemākam dziedāt, mēs nedziedam cilvēkam, mēs dziedam Dievam par godu pacelsim savus sirds viņam, izskatīsim savus bēdus viņam, runāsim ar viņu. Paldies to debes tēvs, tiešām. Paldies to debes tēvs, ka tu esi šeit. Paldies to svētais gars, ka tu esi šeit, ka tu jau biji šeit pirmais. Es tev pateicos, ka tu esi mūsu vidū. Dievs, es tev pateicos, ka tu esi liels un varens. Es tev pateicos, tēvs, ka tev neviena lieta nav neiespējama. Kungs, piedod, ja mēs domājam, un sakam, Dievs visu to var darīt, bet šī lieta, tev nav neviena lieta neiespējama. Dievs, tu gribi darboties mūsu dzīvēs, tu gribi būt mūs atbrīvot no grēka. Tiešām tēvs, es tev lūdzu pēc tavas dzīvības šeit, katrā vienā sirdī, katrā vienā dzīvē, tiešām debes tēvs. Paldies Tev. Paldies Tev, kungs es tev, lai satiktos, nācu pieskaries. Bez tev, Super. está. Es gribētu vienu lietu izdarīt ar jums. Jūs varat lūdzu vēlreiz piecelties, tie, kas var. Un uh, <clears throat> es uh, gribēju palūgt tagad izdarīt tādu lietu. Aizēju pie kāda cilvēka, un es, es gribu, lai tu pieeji pie kāda. Un uh, es gribu, lai sadalās šī visa grupa <laughs> pa divi. Labi? Droši blakus var, var bet uh, pastaigājiet varbūt apkārt pieeja pie kāda, lai neviens nav pa vienam. Droši, droši. Nebaidās. <clears throat> Nebaidās, tu mums ir arī ciemiņi šodien un, un, un ir cilvēki, kas iespējams laikam vispār pirmo reizi bijuši, ka nebaidās pieejam. Uh, es vien tādu lietu palūkšu iz, izdarīt. Un, uh, Pasakām cilvēkam, tur būs tev jāsaki, jāsaka tu viņam un viņš tev to pašu, labi? <laughs> Saka tā, uzticies, jo Jēzus ir uzticams. Paļaujies, jo Dievs ir labs. Un pasaka tā, uzticies cies. Iedod viņam pieci vai, vai apskoja viņu vai vienalga. <laughs> Varat apsēsties. Man te ir visi sādas lietas šodien saliktas te uz, uz šitā te. Kā viņš to sauc? Katedra, laikam. Un um, man būs arī vajadzīgi divi cilvēki. Droši vien paņemšu Mārtiņu, Miķelu, vienā brīdī, ne, Mārtiņu un Filipu vienā brīdī palūkšu nākt, un mēs, es jums to nodemonstrēšu. Gan jums, gan sev. Un, uh, jā. es gribu uzdot arī jautājumu. Ja es un Ilza stāvētu šeit jūs priekšā, un mēs teikt tā, mums ir ļoti, ļoti grūti, mums ir ļoti, ļoti, mēs esam ļoti noskumuši, mums vajadzīgs iedrošinājums. Cik no jums pacēlēt roku būtu gatavi mūs iedrošināt? Super. Tad es gribu pasaki, pasaki man tagad, kur tu sēdi skaļi, uzticies. Paldies, jūs man iedrošinājāt. Jūs mūs iedrošinājāt un uh, uzticies, jo Dievs ir uzticams. Amen. Uzticies, jo Dievs ir uzticams. Un, uh, Jā, Dievs, es Tev pateicos par šo rītu. Lūdz, Dievs, um, nes šo patiesību ar vien skaidrāk mūsu sirdīs un mūsu prātos, lai tā ienes mūsu dzīvēs prieku un brīvību Tev dzīvot, Tev pielūgt, mīlēt Tev no viss sirds, piedarēt Tev, Dievs, un pirmām kārtām mīlēt Tev, Dievs. Uh, neko nedarot, vienkārši Tev mīlēt, Dievs. Paldies Tev, kungs. Lūdzu, svētī šo laiku, Jēzus Kristus vārdā. Amen darba vietā, kurā es dzīvoju, kurā es strādāju, un uh, ir tā, ka uh, aptuveni gada laikā tiek noslēgt tūkstots līgumu aptuveni. Līgumi. Un, uh, un līgumi vispār ir ļoti būtiska uh, mūsu sabiedrības sastāvdaļa. Līgumi. Tu telefonu lieto Eh, jo tev ir līgums, izņemot varbūt priekšapmaksas karti, bet arī tur ir nosacījumi, kas tev ir jāpild un kas, ko viņi pild, ja tu tos pild, apusēji nosacījumi. Un uh, uh, kādreiz līgumus nevajadzēja slēgt tāds, kā viņi šodien, uh, kur parakstās divas puses vai trīs puses vai trīspusīgi līgumi, piemēram, bet um, kādreiz pavisam senā pagātnē pietika ar pateikt vārdu, Eh, un tas tika darīts, un cilvēki viens otram uzticējās, un tādā veidā tika izpildīts tas, ko viens otram apsolīja. Eh, bet tagad eh, viss notiek savādāk, un tagad viss ir ar līgumiem. Un es gribu arī pateikt, ka, ja tu paraksti līgumu kādā reizē, man kāds cilvēks pamācīja un teica, nekad neparaksti līgumu neizlasot nu, pamat nosacījumus. Nekad, ne, nekad tik brīvi neparaksties, un ir bijuši arī gadījumi, kad uh, pie apdrošinātājiem vai kur tie, nu, tie, tie, kas tirgo to apdrošināšanu vai bankā, ļoti, es uzskatu, pavirši. Viņi man ātri dod šeit, re, kur rieka parakstaties šeit, otrā alpā šeit parakstaties, paga, paga, paga, stop. Uz, par ko es parakstos? Es vienmēr viņiem saku, par ko es parakstos? Nu, Un es saku, nu, izējām lēnām cauri, man nav nekur jāsteidzās, izējām cauri. Es saku, ā, tad šajā līgumā arī šāds punkts ir, ā, tad arī tā tas ir, ā, nu tagad es saprotu, pa ko es parakstos. Nu, tad es izdomāju, parakstīt vai neprakstīt. Bet uh, ir ļoti daudzi negodprātīgi cilvēki un uzņēmumi, uh, kas strādā un izgatavojuši līgumus, kas ir um, vienpusīgi līgumi. Tas ir būtībā tas lielākais un pats labā, labums tieši tiek tam vienam, vienai pusē. Un, tāpēc ir ļoti svarīgi parakstīt, un es arī zinu cilvēkus, un, un, kas dēļ tā ir ļoti cietuši, kad ir neizlasījuši vai neiedziļinājušies, vai arī tāpēc, ka tas līkums bija sastādīts tik, tik sarežģīts un tik komplekss, ka viņi nezināja, pa ko viņi parakstīs, ka tikai vēlāk kā pret viņiem vērsās šie cilvēki, jo tā bija negodprātība. Un, Redziet, arī var būt tāda situācija, kad uh, mēs kaut ko pērkam, un tas pārdevējs ir laipns, un nu, mēs, piemēram, kāds cilvēks nopērk kaut ko, viņš paraksta līgumu, un visi tik skaisti, viņi aizbrauc uz kafejnīcu nosvin, bet tad pienāk brīdis, kad tas pats pārdevējs izrādās ir bijis uh, vilks, aicis vilnā, un patiesībā ir ļoti, ļoti apšmauts tev. Un nu, tāda ir mūsdienas sabiedrība, tāda mm, ir līgumi, jo līgums pamatā pats par sevi Līgums ir tikai un vienīgi neusticības pamats. Līgums tā ir tikai tāpēc, ka neusticās. Un arī tāpēc, ka nevar uzticēties. Nevar uzticēties. Ir jābūt līgumiem, ja kāds ir kādās, nu, kādu biznesu vai kādu lietu kārto, ir svarīgs līgums un ir svarīgi parakstīt to un, un saprast, pa ko parakstās. Nu, un, ziniet, un to līgumu ņemot tā, pārdomājot, arī attiecības ar Dievu Nav tāda paša vien vienkārši kaut kāds notikums. Attiecības pēc Dieva vārda, attiecības ar Dievu ir formāls, tad, tad tās arī, zinām, vērā ir tas tā kā juridisks. Nu, ir juridisks, bet Dieva vārds to nosauc par derību. Derība. Uh, es uzdodu jautājumu, vai tu esi derības attiecībās ar Dievu? Tas nozīmē, arī jebkurš līgums nevar būt tā, ka tu neko nezini un neesi parakstījies. Ir bijuši dažādi gadījumi, kur tiesa, piemēram, atzīst, ka cilvēks nav bijis parakstījies, kad uh, kāda kompānija negodprātīgi pieprasa kaut kādas zaudējumus sekt, bet tas cilvēks nekad nav parakstījies, viņš nekad nav bijis informēts. Līdz ar to tā prasība tiek atcelt un anulēta. Uh, bet uh, arī attiecībās ar Dievu ir jābūt ļoti, ļoti skaidrā prātā pieņemtam lēmumam, uh, kurš nodibina kopīgi, tu un Dievs jūs nodibinat attiecības. Jums ir Nu, tādā valodā šodien es gribu runāt. Tad attiecības ar Dievu nevar būt tāds, tu nezini, vai tu zini, vai tu esi attiecībās ar Dievu. Tam ir jābūt, jā, es zinu, es esmu. Es esmu derības attiecībās ar Dievu. Ja tu neesi derības attiecībās ar Dievu, tad tev ir laiks to domāt, kā arī mēs lūdzam šajā sākumā. Šodien tev tiek dota šīs attiecības uzsākt. Un um, redziet, līguma pamatā, līgumiem pamatā ir neusticēšanās, tāpēc tiek taisnīgi gatavot līgumi, bet derības pamatā ir uzticēšanās. Ir jābūt uzticēšanās, tev ir jāuzticās. Un, uh, <clears throat> ziniet, esam jau 12 gadus šajās derības attiecībās ar Dievu. Ar Jēzus Kristu konkrēti. Un um, šis posms manā dzīvē bija tāds, kad uh, pēdējos, nezinu cik ilgi, bet mēneši divi, uh, kad es esmu daudz domājis un pārdomājis uh, šīs derības, uh, attiecības, un vai uzdevu tādu jautājumu, vai es esmu pareizi sapratis visus nosacījumus šai derībā? Uh, un vai nav tā, ja man ilgu laiku nebija šaubu par to, pēdējā laikā es esmu tā daudz domājis un esmu uzdevis, vai, vai, um, vai iespējams varbūt ir kādi noteikumi, kurus es nezinu, un kuri man dzīvi šajā laikā ietekmēs negatīvi šajās attiecībās ar Dievu. Tad, tad vai šajā derībā ir kāds punkts vai kāds noteikums, kuru es nezinu, un kurš šobrīd strādā tikai tāpēc, ka es to nezinu, tas strādā man par sliktu. Un vai kaut kad nākotnē strādās man par sliktu. Ziniet, ja rodās šaubas kaut ko tev kādā lietā, Dievu, vienīgais, ko es tev iesaku darīt, ir iet pie Dieva vārda. Tas ir tas, ko es darīju. Es gāju pie Dieva vārdu. Un um, gan lasot, gan atšķirot vaļā um, tos pāns, kas vienmēr ir bijuši dzīvi un manā dzīvē ļoti spilgti, pārlasot tos vēlreiz, un arī pēdējā laikā ir bijis tāds parādība manā dzīvē, ka es naktīs neguļu um, bieži. Tad arī tad pamostoties un nevarot aizmigt, es daudz par to domāju. Jo vairāk mēs ņemam Dievu vārdu, viņu gremojam un ļaujam, lai viņš ieiet mūsu sirdīs dziļi, un jo mēs ilgāk to domu pārdomājam, jo lielāka iespējamība, ka tas atnesīs tavā dzīvē prieku. Prieku. Tas atnes manā dzīvē prieku šobrīd, šajā situācijā, kurā es esmu, kurā mēs esam. Dziļsirdī ir prieks. Ir dažādas derības, ar ko Dievs slēdz Bībelē ar cilvēkiem. Pirmā derība vispār, pirmā derība, ko Dievs slēdza, cilvēki bija ar Ādam. Pirmo cilvēku, ko viņš radīja. Un tagad es gribēju palūgt uh, Mārtiņu un Filipu. Nāciet, jūs labi izskatāties. Tagad jūs izdomājat, ne, es izdomāšu, kurš no jums būs Dievs. Filips būs, viņš tās lielāks. Stāv te, Filips. Te? un Mārtiņš ir cilvēks. Pataustīšu, tu esi cilvēks, es cilvēks. Tā, es gribu, lai jūs paņemam šo vadu, tur ir vienā galā tu, Filip, un otrā galā tu. Dievs slēdza derību. Derībai vienmēr ir divas puses. Dievs un ir cilvēks. Ja? Šī ir tava, nu vēl tā kā teikt, tava dzīve. Ja? nu tā viss, kas varētu notikt tev, lai tu būtu laimīgs, vesels, priecīgs, turīgs un tā tālāk. Dievs saka, dari Mārtiņu to, un es darīšu to un to. Tātad tā ir derība, ir nosacījumi. Ir lietas, ko Dievs pateica. Mēs zinām, viena no tām pirmām arī tā derība, kas tika noslēgta arī ar Mozu un ar Izraēlu tautu, bija desmit baušļi. Dievs prasīja desmit noteikumus, izdara to, to, to, to, to un es, un tad tu būsi svētīts. Visi sādās sfērās, milzīgas svētības. Un visa šī krāsainā dzīve, viss ir ļoti skaisti. Bet, kā mēs zinām, kas notika Bībelē un ko mēs lasam, tad Mārtiņš nebija uzticams. Kā cilvēks, jebkurš cilvēks nebija uzticams. Dievs slēdz nākošo derību, par vēl vienu cilvēku. Un atkal, es saku, ir noteikumi, tātad nosacījumi, dar to, dar šito. Un atkal cilvēks bija neusticams. Paldies. Pagaidām varat apsēsties. Tu dari, saka Dievs, un es darīšu to un to un to. atveriet vēstuli romiešiem trešo nodaļu. Tā, nu, tā situācija šajā jomā ir tik nopietna. Vēstuli romiešiem trešā nodaļa no 10. līdz 12. pantam. Es bieži laikam esmu citējuši rakstvietu. Gluži kā ir rakstīts, nav neviena taisna, it neviena. Nav neviena, kas saprot, neviena, kas meklē Dievu. Visi ir novirzījušies, visi kļuvi, kopā kļuvuši nelietīgi, nav neviena, kas dara labu, it neviena. Un 23. pāns vispār pasaka pa mums visiem, jo visi ir grēkojuši un visiem trūks dievišķās godības. Pasaka neviens. Visi pasaka. Cik daudz tas ir? Šajā istabā Ir kāds no tā ārpus tā visi vai neviena? Tā situācija šajā derībā, ko Dievs vienmēr vēlējās noslēgt, un tikai tāpēc, ka viņš vēlējās attiecības ar mums un ar cilvēkiem, bet viņš ir svēts Dievs. Viņš ir svēts Dievs. Ir, ir, tas nav tāpēc, ka viņš grib, vai tā ir viņa kaut kāda iedoma. Viņš ir svēts Dievs visu radītājs, visvarenais Dievs, un viņš slēdz cilvēkiem derības vairāks un vairāks. Viņš slēdz derību ar gudrāko cilvēku. Viņš slēdz derību ar stiprāko cilvēku pasaulē, kāds ir kurš dzīvojis. Bet pilnīgi visi, kā Dieva vārds skaidri un gaiši pasaka, pilnīgi visi, kā Mārtiņš mēs, nu, mums nodemonstrēja, bija neusticami savā pusē, līdz ar to šī derība vienmēr tika lausta un vienmēr nāca lāsts. Dievs ir vienmēr uzticams. Pasaka, Dievs vienmēr ir uzticams. Pasaka, cilvēks nav. Un um, pēkšņi, lasot Dievu vārdu, Jeremijas grāmatā, Jūs varat atvērt Jeremijas 31 un uzreiz arī vēstuli ebrejiem 8. nodaļu. Jeremijas grāmatā 31. nodaļā, ko pravietis Jeremijas pierakstu, un Dievs saka Jeremijam tā, redzi, nāks dienas, saka tas kungs, kad es slēgšu jaunu derību ar Izraēlu namu un ar Jūdas namu. Viņš saka, ne tādu derību, kādu es citkārt slēdzu ar jūsu tēviem, kad es tos ņēmu pie rokas un izvedu no Eģiptes zemes. Šo derību tie ir pārkāpuši. Kaut gan man bija noteikšana pār tiem, tā saka tas kungs. Nē, šāda būs derība, ko es slēgšu ar Izraēlu namu. Pēc šīm dienām, tā saka tas kungs, es iedēstīšu savu bauslību viņos pašos. Es to rakstīšu viņu sirdīs, un es būšu viņu dievs, un tie būs mana tauta. Tad nemācīs vairs draugs draugu un brālis, brālis acīdams atzīstēt to kungu, jo visi mani pazīst lielie un mazie, tā saka tas kungs jo es piedošu viņu noziegumus un nepieminēšu vairs viņu grēku. Un vēstulē ebrejiem Bībeli vienmēr paskaidro Bībeli. Bībeli apstiprina Bībeli un vēstulē ebrejiem 8. nodaļā no 8. panta. Es izlasīšu vispār no 1. panta. Bet galvenais pārnājuma lietā ir tas, ka ka mums ir tāds augstais priesters, kas nosēdies pa labo roku godības tronim debesīs. Svētnīcas un īstās telts kalpotājs, ko uzcels tas kungs, ne cilvēks. Jo katrs augstais priesters tiek iecels dāvanu un upuru nešanai, kāpēc nepieciešama, ka arī viņi būt, viņiem būtu ko upurēt. Ja viņš būtu virs zemes, viņš nebūtu priesters, tāpēc, ka te ir tādi, kas nes dāvanas pēc bauslības, kas kalpo debesu svētnīcas atveidam, ēnai, kā arī mūzim bija norādīts – kad es gribēju pabeigt telti, jo viņš saka, redzi, tu darīsi visu pēc tā parauga, kas tev kalnā tik parādīts. Bet nu viņam ir piešķirta pārāk kalpošana, jo viņš ir labākas derības starpnieks, saki labākas derības, kas uz labākiem apsolījumam dibināt. Jo ja pirmā būtu bijusi bez trūkuma, tad nemeklētu vietu otrai. Jo tos norādams viņš saka, redzi, nāk dienas tas kungs saka – kad es celšu jaunu derību ar Izraēlu namu un ar Jūdas namu. Ne pēc tās derības paraugu, ko es esmu cēlis viņu tēviem tai dienā, kad es viņu rokas satvēru, lai viņus izvest no Ēģiptes zemes, jo viņi paši nav palikuši manā derībā, un es esmu viņus pametis, saka tas kungs. Šī ir tā derība, ko es celšu Izraēlu namam pēc šīm dienām, saka tas kungs. Es likšu savus baušus viņu prātā un tos rakstīšu viņas sirdīs, un būšu viņiem par Dievu, viņi man būs par tautu. Viņi nemācīs katrs savu tuvāko brālis, brālis, acīdam, atzīst to kungu, jo visi mani pazīst no mazā līdz lielajam viņu starpā. Jo es būšu žēlīgs viņu netaisnībā un viņu grēks vairs nepieminēšu. Sacīdams jauns, viņš pirmo ir atzins par vecu, bet kas kļūst vecs un noveco, tas ir tuvu iznīkšanai. Diev, Dievs, Dievs min caur praviešiem kādu lietu, ka notiks tā, ka būs jauna derība. Dievs slēgs jaunu derību ar cilvēkiem. Un šīs derības viena no tām lietām, ka viņi visi zinās Dievu, ka viņi visi viņu pazīs, ka viņi atzīs, ka nevajadzēs viņus mācīt. Un, um, un tad interesanti ir, uh, lasot pravieti Jesai, ir vairākās vietās, un um, arī studējot šo praviešu grāmatu ir ļoti svarīgi saprast, ka Dievs tur notiek sarunas un pārunas, kas nav tikai, ko Dievs saka Jesajam. Jesaja redz garīgu, kā Dievs tēvs runājas ar Jēzus debesīs. Jo prasot un palasot rūpīgāk, ko Dievs saka, piemēram, izlasīsim praviešu Jesajas 42. nodaļu. 42. nodaļas no 1. līdz 7. pantam. Un uzreiz jau pirmajā pantā mēs mēģinām saprast, ko Dievs šeit saka un par ko viņš runā. Redzi, tas ir mans kalps, ko es neatlaižu. Mans izredzētājs pie viņa manai dvēselē ir lapatiku. Es liku savu garu uz viņu, lai viņš nes tautām taisnību. Kā jums liekas, pa ko šeit runa iet? Par Jēzu, ne? Viņš nebrēks un netrokšņos, viņa balsi nedzirdēs uz ielu, uz ielas. Ielūzušu niedru viņš nenolauzīs un kvēlojušu degli viņš neizdzēsīs. Uzticīgi viņš darīs zinām ties pēc patiesības. Viņš nepagurs un nekritīs, kamēr viņš nenodibinās taisnību ir zemes. Jūras salas jau cer uz viņu norādījumiem. Tā saka tas kung, Dievs, tas kungs, kas radīs debesis un tās izplājas, kas cēlas zem ar visiem tās augļiem, kas iedvesis dvašu cilvēkam, kur tur dzīvo un gara tiem, kas tur mīt visās vietās. Es tas kungs tev aicināju taisnībā ņemt tev pie rokas un pasargāju un tev iecēlu par derību tautai un par gaismu citām tautām. Lai atvērtu acis akliem un atsabinātu apcietinātos no cietuma, kas sēd tumsībā. Es esmu tas kungs, tas ir mans vārds, savu godas citam nedošu, nedz savu slavu elkiem. Un šeit tiek runāts par Jēzu. Un arī iesaist 49, 8. nodaļā un 59. nodaļā 25. 21. pantā, nav jāatver tur, ir runāts atkal tas pats, ka Jēzus, tiek minēts par Jēzu, ir runāts par jaunu derību un ir runāts par, par Jēzu, kurš būs šī derība. Tad es vēlreiz gribētu palūgt Mārtiņu Filipu, Tēvs, debes Tēvs, Jēzus ir noslēguši derību. Tava dzīve, mana dzīve, visi, kas esam Dievu bērni, karājās uz šīs derības. Lasi Bībeli un pārbaudi, vai tas, ko es šeit saku, ir patiesība vai meli. Jēzus kļūp par cilvēku. Jēzus kļūp par tev un par mani. Pirmām kārtām paņēma visu tavus grēkus, visu tavus vainas, visu to uz krustu nomir pie tev, par tev uz krustu. Viņš pats bija svēts, nevainīgs. Izpildīja Dievu bausuli simtprocentīgi. Prātā, darbos, vārdos, pilnīgi līdz galam izpildīja, pilnībā izpildīja Dievu gribu. Pilnīgi, precīzi, un vēl joprojām viņš ir augšām cēlies, Dievs svētā gar spēkā, sēž pie tēva labās rokas, un viņš ir mūžīgi uzticams. Mūžīgi uzticams. Un tava dzīve karājās uz zini ko? Uz Jēzus uzticību. Vēl viena fantastiska lieta. Dēļ šīs derības, un tikai tāpēc, kad tēvs teica, visus savus nosacījumus, svē, svētumu nosacījumus, ja es piepildu, šī derība ir noslēgta. Kā tu vari tikt šajā derībā? Kā tu vari tikt šajā derībā? Mēs to lasīsim nedaudz vēlāk un pateikšu priekšā ar ticību. Ticībā. Ticībā uz Jēzu Kristu, uz Jēzu Kristu ticībā tu ieeji šai derībā. Un zini, kas vēl? Pats labākais, Dievs dod tev svēto garu kā dāvanu. Tāpēc, ka Jēzus ir uzticams, Tēvs ir uzticams, un šī derība ir mūžīga. Viņš ir uzticams šodien, katru minūti, katru brīdi, jebkuru sekundi, jebkuru stundu. Viņš nevienā brīdī neguļ, nevienā brīdī no abām šīm pusēm nekrīt, neklūp, neizslimi, nevāji, ne, ne grēko, ne sadusmojās, ne izmainās pēkšņi. Viņi ir mūžīgi un vienmēr uzticami šai derībai. Un tagad mēs visas dāvanas, ko no Dieva mēs saņemam, Visu, ko tu saņem no Dieva, tas ir tikai tāpēc, ka Jēzus ir uzticams un viņš ir tavs pārstāvs Dievu šajā derībā. Halleluja! Tu kritīs tikai tad, un tavu dzīvi sabruks tikai tad, ja Jēzus kritīs. Jēzus paliks neusticams. Paldies! Un vēl mēs izlasīsim kāds rakstvies. Paldies jums! Tāda derība ir šī jaunā derība. Jēkaba 1, 16, vēstuli, Jēkaba vēstuli, pirmā nodaļa, 16. pāns. Pirmā nodaļa, 16. 17. pāns. Katrs labs devums un katra pilnīga dāvana nāk no augšienes, no gaismas tēva, pie kura nav ne pārmaiņas, ne pārgrozības ēnas. Es pārdomāju šajā nedēļā, es domāju, vai Dievs varbūt ir pārdomājis attiecībā uz mani, uz mums, Bet Dieva vārds pasaka, ka viņam nav ne pārgrozības, ne pārmaiņas. Šau bērns, viņš nemainās. Kā var tikt šajā derībā? Caur ticību. Kā var iziet no šīs derības? Ar neticību. Dieva vārds vēstulē ebrejiem skaidri pasaka tā. Vēstulē ebreja trešajā nodaļā, kad tauta iegāja apsolītajā zemē un neiegāja apsolītajā zemē – kad Izraēla tauta neiegāja apsolītā zemē tikai tāpēc, ka viņi dēļ neticības. Un šajā nodaļā savienojās kopā, ka grēks ir tieši tā bīstamība grēkam ir, kas nocietina sirdus ticību. Tāpēc grēkam ir bīstamība. Grēkam ir bīstamība tā, ka ja tu grēko, tad tev nocietinās sirds tieši uz ticību, un tu tam netici. Un tu nenāc pie Dieva, un tu neej pie Dieva. Bet jebkurā brīdī, kad tu tici un tu nāc pie Dieva, Dievs nesaka, tā, uzskaitīsim tagad visus tavus darbus pēdējā mēnesī, ko tu esi darījis, un es izvērtēšu, vai es to šobrīd pieņemšu vai nē. Tu nāc caur Jēzus Kristu. Tu nāc caur Jēzus Kristu, un šajā derībā, kas ir mūžīga derība, ko Jēzus noslēdz ar tēvu, šajā derībā Jēzus ir vienmēr bijis uzticams. Un tu momentāli vari tikt pie Dieva, pie tēva un saņemt savai dzīvē nepieciešamo viss, kas tev vajadzīgs bet tev atturēs tieši neticība. Romiešiem neatveriet, tas vienkārši jūs varat pierakstīt rakstvietas, ja zinu, romiešiem, vēstu romiešiem 1.17 saka, no ticības taisnais dzīvos. Tas pats ir galatiešiem trešajā nodaļā. 11. pantā. Bet skaidrs, ka ar bauslību neviens netop taisnums Dievu priekšā, jo ticībā taisnais dzīvos. Vēstulē ebrejiem 10. nodaļā, 38. pāns. Bet mans taisnais no ticības dzīvos. Bez to, kas atkāpjas manai dvēselē, nav labs prāts. Un ziniet, kas iedveš tieši man prieku, cerību, cerības prieku ir tas, ka Jēzus ir uzticams. Un noslēdzot, um, jo atsevišķs stāsts un atsevišķs prediķis ir par to ticību, neticību un atsevišķu tēmu, par ko runāt, kad svētais gars kā ķīli tiek dots 1. 2. korintiešu 1. nodaļā svētais gars tiek dots kā ķīla, kā apstiprinājums tam, ja svētais gars mājā mūsos, kā Dievs šo šīs derības, tātad uh, piepildījums. Bet noslēdzot, es gribētu jums padalīties šobrīd uh, no Habakuka trešās grāma, trešās nodaļas. 17. 19. pantā ir rakstīts tā. Ja vīģis koks arī neziedēs un vīnokam nebūs ogu, Un ja nepiepildās arī cerības, kāds bija likts uz eļas kokiem un arī tīrumu nesniedz nekādu barību, ja sīkla būtu izzuduši no aplokiem un kūtīs nebūtu arī vairs nevienu lielo. Es apstāšos šeit. Ja vīģis koks arī neziedēs un vīnu kokam nebūs ogu, un ja nepiepildās arī cerības, kāds bija likts uz eļas kokiem, un arī tīrumu nesniedz nekādu barību, ja sīklo būtu izzuduši no, no aplokiem un, un kūtīs nebūtu arī vairs neviena lielopa. Es jums varu pilnīgi droši atzīties, kad uh, daudzās lietās es neesmu bijis uzticīgs Dievam. Un, ja vērtātu manu dzīvi šobrīd uh, Dievu priekšā, ja Dievs vērtētu manus darbus, un viņas netiktu vērtātas ar Jēzus Kristu, es šeit nestāvētu. Būt zem zemes. Un, un skatoties uz šo, šobrīd šis 17. pāns raksturo man šobrīd situāciju, mūsu situāciju. Kad cerības, uz ko es biju licis un tās domas, kā es biju domājis un kā es biju prātojis un kā man likās, ka izdosies manā dzīvē, atsevišķās sfērās, nav izdevušās, nav piepildījušās. Nenotika tā, kā es domāju. Es sēju, nenotika. Es gaidīju augļus, es gaidīju kādas lietas, es gaidīju daudz lietas, bet nenotika. Un ziniet, kā uzreiz ienaidnieks nāk? Viņš uzreiz nāk ar tā domu, tavu dzīvi nolādēt. Dievs ir pret tevi. Dievs tev ir atstums. Jo kāpēc tad tavā dzīvē tā notiek? Ja jau Dievs ir ar tevi un ja tu esi svētīts cilvēks, ja tu, ja tu esi svētīts cilvēks, svētītiem cilvēkiem šāda lietas nenotiek. Es varu pateikt, ka 12 gadu dzīvē ar Dievu man nekad nav bijis tik grūti pārbaudījumi, kā tieši šobrīd. Manai ticībai. Un naktīs domājot par to, es vienmēr, man Dievs svētais gars, es ticu no visas sirds atgriez pie šīs rakst, rakstvietas. Un es esmu viņu kaut kādas miljonas reizes lasījis. Un tad es pateikšu tev tā. Kā var būt, tādu cilvēku dzīvi nolādēt, kuram pilnīgi viss, kas viņam ir, tikai Dievs. Viņam nav nekā, bet viņam ir Dievs. Ja tev nav nekā, ja tev nav nekā, bet tev ir Jēzus, tu esi bagāts. Tu esi svētīts. Tu esi nenormāli, var tā teikt, svētīts. Bet redz, tas, ko ienaidnieks vienmēr centīsies darīt, un kārdinātājs un apvainotājs, un tas, kas apsūdzētājs, brāļa apsūdzētājs, tas, ko vienmēr viņš liks, viņš liks tev domāt un izvērtēt tavu dzīvi pēc taviem darbiem. Dievs tev atmaksā pēc taviem darbiem šobrīd. Bet es lasu, ka uz Jēzus bija uzlikts visas Dieva dusmas. Viņam nav vēl kādu megabaitu vai kādu maisiņš pilns ar dusmām kādā vietā. Viņš gāž uz tevi vai uz mani, tu kādā brīdī pievilies un neizdari visu pareizi. Es arī no, runāju šeit, kad ir jānožēlo, ir jānāk Dievu priekšā, jānožēlo, jā, jānāk pie Dieva. Bet šī situācija man personīgi pašam ir likus saprast to, es īstenībā nekas neesmu. Ja ne Dieva žēlastība, tad manas nav. Un tā ir labākā atklāsme, ko es esmu atklājis, un ko es sapratu. Un turpat naktī guļot, Dievs saka, tā derība, kurā tu esi matīs, ir dzīve. Tāpēc, ka Jēzus tavs aizstāvs nav kritis šo laiku, nevien brīdi. Viņš ir uzticams bijis katru sekundi. Un starp citu, viņš ir tavs augstais priesters tu esi visu laiku manā priekšā, par tevi aizlūdzu. Uzticies, jo Jēzus ir uzticams. Un 18. pants saka, tad es tomēr gribu gavilēt savam kungam un likt izpausties savam priekam par savu glābēju, savu dievu. Alas Jehovā, Gīl, Elohim, Ješā. Šie četri vārdi vai pieci ebreju valodā. tad es tomēr gribu gavilēt sam kungam, šis vārds gavilēt ir alaz. Viņš saka, jā, priecāties, gavilēt, tas, ir, tas nav priecīgs. Gavilēt, tas ir halleluja. <laughs> priecāties, lēkāt. Un, bet tas ziniet, ko vēl nozīmē? Triumfēt un uzvarēt. Tavs prieks ir mans spēks. Paldies Dievam, kurš mūs vēd Kristus uzvaras gājienā katru brīdi. Amen. Un uh, Jehova, tas ir uh, vispār svēts vārds ebreju valodā, bet uh, viens no tādiem pamatlietām ir um, tas, kurš ir šodien. Es esmu. Es uzvaru Es priecājos, tāpēc, ka Dievs ir. Viņš nav miris, viņš ir dzīvs. Un tad un, un likt izpausties savam priekam. Es vienkārši priecāties. Un, uh, un par Dievu, par savu glābēju, Elohim. Un uh, drošība, labklājība, veselība ir tas vārds iešā. Tad es sapratu, ka ja man ir Jēzus, tad man ir viss. Var, iz, var būt kādas situācijas tavā dzīvē, kas varbūt neizdosies, kā tu esi plānojis, kā tu esi gribējis. Es tev gribu iedrošināt pateikt, nē, ja tev ir Jēzus, tu esi svētīts. Ja tev ir Jēzus, tu esi svētīts. Ziniet, es nebūšu no tiem cilvēkiem, kas teiks, ka vienmēr visam Dievu bērnam, visam jābūt ir perfekti. Un šī mana atkarība no viņa šajā brīdī, tas ir kaut kas fantastisks. Ka es varu pateikt, man nav spēka. Man nav gudrības. Man nav spējas. Dievs vienīgi kā tavās rokās. Es lieku savu garu. <laughs> Tavās rokās es nododu savu dzīvi, Dievs. Un lai notiek pēc tavu prātu. Un pagodinu savu vārdu pagodini savu vārdu manā dzīvē. Uzticies, jo Jēzus ir uzticams. Uzticies, jo Jēzus ir uzticams. uzticams un nemainīgs, tu esi manas dvēseles sāks, savā mīlestībā mūžīgs, no tevis izplūst tikai labs. Uzticams un nemainīgs, tu esi manas dvēseles sārgs, savā mīlestībā mūžīgs, no tevis izplūst tikai labs uzticams un nemainīgs, tu esi manas tvēseles sargs, savā mīlestībā mūžīgs, no tevis izplūst tikai labs. Kristus krustā uzvārā manu dzīvību sēdz, tās spēku nekas neaptur, viņš mani jaunu cerību dēdz. Slavēts debes tēvs tavs vārds. Es tev pateicos, kungs, šajā rītā par to, ka tu esi uzticams. Paldies, Dievs, ka derība, kas ir noslēgta, Dievs, tā nav noslēgta starp manu, starp tevi, Dievs. Tā derība ir noslēgta starp tevi, tēvs, un starp Jēzus Kristus, kas ir mans pārstāvs, kas ir mans aizstāvs, kas ir mans advokāts. Un, kungs, Dievs, savu garu tu esi Dievs par ķīlu, Dievs, un savā ticībā es ieeju pie šīs svētības un saņemu šajā brīdī spēku un iedrošinājumu, Dievs. Tāpēc, ka tu esi uzticams, Dievs. Jo tas nav no darbiem, tas nav no skriešanas, no lekšanas, no, no daudzām citām lietām. Tas viss ir no tavas uzticības un no mūsu ticības uz to, kungs, ka tu esi uzticams. Es lūdzu par ticību šajā telpā. Es lūdzu Dievs, lai ceļās ticība par spīti tam, ko rāda apstākļi, par spīti tam, ko mēs redzam ikdienā, par spīti tam, ko mēs jūtam savos ķermeņos, savos prātos, ko mēs domājam. Par spīti tam es lūdzos, lai ceļās ticība Dievs par to, ka Tu esi uzticams Dievs. Un šī derība ir mūžīga derība, šī derība vēl joprojām darbojās un darbosies uz mūžu mūžiem kungs, Dievs, un, un, un tagad mēs varam nākt katrs viens caur ticību, kungs, nākt šajā derībā, šajās attiecībās ar Tev. Kungs, jebkurā situācijā saprast, Dievs, ka Tu esi viss, kas mums esi. Mums nav neviena cita, ka vienīgi Tu, Dievs, uz ko paļauties. Kungs, paldies, Dievs, ka Tu neiedev atslēgas un mašīnu, nepateic, ka tiksimies tur galā, bet ka Tu esi katru dienu, kā Tavs vārds saka, Tu esi ar mums līdz pasaules galam. Tu esi ar mums, jebkuru brīdi. Tu esi mūsu augstais priesters, kungs Jēzus, tu esi mūsu aizstāvs, tu esi mūsu advokāts. Tu esi tas, kas iestājas pa mums jebkuru brīdi, katru brīdi, Dievs. Paldies Tev, kungs. Es, kungs, lūdzu, ka mēs katrs priecātos, Dievs, lai mūsos virmo prieks, Dievs. Paties prieks mūsu dzīves sirdīs, Dievs, kad Tas ir tikai tāpēc, ka tu esi uzticams. Kā tu teici, ka jaunajā derībā mūsu prātos un mūsu sirdīs būs ierakstīts tavu baušļu, un tas ir svētais gars, kas mājo mūsos. Mums Dievs, ka mēs piedzimstam no augšu, viņš nāk mūsu sirdīs, viņš mājo mūsos, viņš tur ir vienmēr. Kungs lūdz, kungs, kad mēs iet mazumā, un tu, kungs, ies ar savu svēto gariet vairumā, mums pieaugot ticībā, Dievs, lai vairojās tie augļi, tie, tie tās lietas, kas ir no Tevis, lai tās nāk mūsu dzīvēs. Kungs, Dievs, palīdz mums nepildīt šo parādu sarakstu, Dievs, palīdz mums necensties to atpelnīt un atmaksāt un, un solīt Tev tukšus solījumus, kurus mēs nekad nepildīsim, bet, kungs, nu saprast, ka šodien visi saraksti ir pa nulēm, ka mēs varam iet pie Tevs, kungs, Jēzeb, kurā brīdī. Kungs Dievs, jo ja mūsu dzīves būtu uzlikts uz mūsu uzticību, tās visas sabruka Dievs. Lai vai kāds, kurš šeit domā, ka viņš ir stiprs, kā Dievvārds saka, lai tas uzmanās un sev pārbauda. Ja Dievs tiešām mēs varam klupt, mēs varam krīst, bet, kungs, Jēs, tu nekad neklūp, tu nekad nekrīt, tu nekad nepievilēs, tu nekad nemaini savus domas, kā Dievvārds pasaka, ka Jēzus Kristus vakar, šodien un mūžīgi tas pats. Halleluja, kungs Jēzu. Tāpēc arī es varu teikt, ka 12 gadus atpakaļ tā derība, kurā es iegāju caur ticību uz Tevi, Jēzu, tā vēl joprojām ir dzīva un darbojošās tikpat spēcīgi, kā tā bija pirmajā dienā. Un to es lūdzu arī, ka katram vienam šeit ieliks sirdīs, Dievs, šo sapratni, ka pirmkārt ir vajadzīgs eh, derība attiecībās būt ar Tevi, Dievs, un otrkārt, ka šī derība nekad nemainās. Tā ir vienmēr pastāvīga. Jēzus Kristus vārdā. Amen.